Bai. Eh, Eian de Alfaro beraz, eh, bo, uh, batxira bort dauz apez, eguneko irurogoita kakotx lau, emaitza zer diozu, nahiz eta hau ez izan? Bai, bai, e, banakien hau zapez izaitea etzela aurtengo izanen, ezagutzen dugu sarako egoera zoinean eta baginakien nola izanen ziren eh, emaitzak, eh, gutido aski, eta gure helburua zen garbiki azken aldean behin hobeki egitea, eta egin dugu hobeki, hirugarren haute hori lortu dugu, eta guretzat eh, gauza edeja da, egin dugu lanaz biziki konten gira, eta emaitzak ere segitu dute, behaz eh, guretzat gau aldi puita. Bi izaitea, uh, ogoita irutik, bi izaitea, doiru izaitea, erriko txan saran gauzak aldatzen ditu lan egiteko momentuan? Eh, bi edo hiru izaitiak eh, ez dakit haini aldatuko duen eh, kopuruaren aldetik, diferentzia ikaragia baita, eta boza emaiteko momentuan e, ez da jauzik egiten al. Baina e, mintzatuko girelarik edo gure proposamenetan e, izanen gira bat gehiago, eta indar bat, bai sei urte baino e, gehia, e, dena eganen dugu hauteskunde hauetan ahonditu dugu gure indar pixka bat, beraz, beste indar batekin uh, eragiten halko dugu uh, kontseilu hortan, eta gero ikusten duguna da ere, kontseilu zera zerrenda behian, badela jende behi asko, gutarik biziki urbil direnak eta azpimarratzen hasiak direnak eh, gure egin moldeak eta gure ideiak ere. Eta horrean, behar bada gure, gure lanak eta oi hartzuna izanen du guai baino. Gauza bera, galdera bera gana menturaz erretxena eh, egina, horren heldu da zailena? Bai, dudarik ez, eh, hori <laughs> egetxena, erretxena aurre egitekoa zen, etzen, etzen erretxa, baina eh, nik uste guaiko oldajarekin astapena izanen dela martxapo politian joiteko, irautea izanen da niretzat zailena, irautea sei urtez, dinamika unena txikitzea sei urtez, Baina ikusiko da ere ze giro sortzen den, eh, lehenbiziko proiektu eta proposamenek ze bide egiten duten, ze lan giro sortzen den, eta horren arabera guretzat ere egesago eh, izaiten alda. Mi esker eta gorezmenak. Bai, mi esker zuere.